ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب ربي ربي ربي يا ربي يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Neka je nezmjerna hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka salavat i salam na našeg poslanika i Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na njegove časne i plemenite ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, posebno mu hvala na blagodati imana i upute. Ja sam večeras odlučio da govorim o jednoj temi <clears throat> koja je s jedne strane i onako vjerska, da kažemo, tema, odnosno duhovna, a iz druge strane svjetovna, zbog toga što se veže za naš aktuelni svakodnevni život. Ja sam naslovio temu uloga imana, odnosno vjere u izgradnji samopouzdanja. E, pitanje samopouzdanja je pitanje koje je vrlo važno u životu svakog čovjeka. I naravno važno je u životu svakog muslimana samopouzdanje. Kako onim dunjalučkim pitanjima, tako je važno i onim ahiretskim, da kažemo vjerskim pitanjima. Mi smo često puta govorili i imali ste priliku da čujete jeli, e, o tome zašto je čovjek stvoren, odnosno svrha čovjekovog stvaranja. Čovjek na ovom svijetu, mi smo govorili u onim nekad starim prostorima gore, ima određene ciljeve, ima ove dunjalučke ciljeve, ima ahiretske ciljeve e, i oni ahiretski, ovaj, dunjalučki ciljevi, e, mnogi od tih ciljeva su, da kažemo, legitimni dozvoljni po islamu. Čovjek ima cilj da da ovaj da završi neku školu, da postane e, doktor, da postane e, bogat, da, da postane ugledan i tako dalje, da se oženi, da ima porodicu, potomstvo i tako dalje. Sve su to oni legalni, da kažemo, prihvatljivi i dozvoljeni ciljevi u islamu, koji je islam, jeli, što je dio ovaj, našeg ljudskog života. A imamo onaj cilj koji je iznad svih tih ciljeva, koji je nadređen svemu i on je najvažniji u našem životu, a to je da postignemo uh, svojim djelima, kroz svoj život, da postignemo Allahovu milost, odnosno njegovo zadovoljstvo i samim tim e, vječni život u džennetu. I to je cilj iznad svih ciljeva. U svemu ovome i u ovim dunjalučnim ciljevima, ali i u ahiretskim čovjeku je potrebno ono što se naziva samopouzdanje. Samopouzdanje, a to je da, da vjeruje u sebe, da vjeruje da može ostvariti određene ciljeve, u životove životne, da kažemo dunjalučke, i da vjeruje da može ostvariti i one ahiretske ciljeve. Jer poslanik Alihi Salatu Veselam je učio ashabe, a samim tim i nas, da, da vjernik treba da bude ambiciozan, da ima visoke ciljeve i na dunjalku i na, dunjalku, i na ahiretu, odnosno i dunjalučke i ahiretske. Naravno, sve su to pozitivni ciljevi, korisni ciljevi za čovjeka i svi su opet podređeni ovom ahiretskom cilju. Iđe. I čovjek kad radi i privređuje na halal način i kad ima porodicu i kad odgaja djecu, sve to, da kažemo, dio vjeri. Mada su to u osnovi dunjalučki ciljevi neki. Poslanik Alihi Salat Veselam je učio ashabe da traži ono najviše. I na dunjalku i na ahiretu. Pa je govorio, jeli, ashabima, kada tražite džennet, tražite džennetul firdeus. A to je najuzvišeniji stupanj, da kažemo, najveći stupanj u džennetu. Ništa ovo o čemu govorimo ne može se postići bez, bez samopouzdanja. Ovo je pitanje kojim se bavi, jeli, e, kojim se bavi moderna nauka, posebno u zadnjih 50 godina. Možete naći studije, istraživanja, jeli, ovaj, e, mnogo naučnih radova i tako dalje na tu temu o samopouzdanju. Zašto? Zašto toliko ljudi govore o samopouzdanju? E, zbog toga što je samopouzdanje u krizi, zato što kod već, većine ljudi ili većina ljudi ima problema sa samopouzdanjem. Radi se o tome da imaju jeli, nedostatak samopouzdanja, znači nemaju ga dovoljno ili ga nemaju nikako. I to, je, to su problemi. Kad čovjek se nađe u takvom stanju, takvom halu, to su problemi za čovjeka. I po pitanju dunjalučkih i ahiretskih stvari. Samopouzdanje, kako, kako ga definišu, jeli, ovaj, psiholozi je u stvari vjera u sebe. Vjera u sebe vjera u sebe, odnosno svoje kvalitete, svoje sposobnosti. To je samopoznanje. I ono, kao što sam rekao, u značajnoj mjeri određuje kvalitet našeg života. Zato nije ovaj nije nebitno govoriti o ovoj temi. Određuje a, eh, kvalitet našeg života, na, uspjeh u našem životu, kako u poslu, tako znači u sklapanju prijateljstava, odnosno odnosu sa prijateljima u porodici i tako dalje. Zato nije, kažem, nebitno da se govori o ovoj temi, Pogotovo što i sam islam tretira ovu temu. Ako pogledamo, vidjet ćemo kasnije, e, mnogi kuranski tekstovi, tekstovi ovaj, hadisa, odnosno e, suneta lahog poslanika, ali i sratu veselam, i oni tretiraju ovu temu. Znači, islam nije ostavio ni one manje bitne teme, da kažemo, da ih nije tretirao, da ne govori o njima, kamoli ovu temu. Ovo vidite, kako bitno? Pitanje samo pouzdanja. E, mi znamo, odnosno moramo znati da je samopouzdanje nešto e, s čim se čovjek ne, da, ne rađa, s tim se čovjek ne rađa. Može imati neke predispozicije, razlikuju se ljudi jel, po određenim urođenim jel, osobinama, ali da se rađa sa gotovim samopouzdanjem, izgrađenim, niko se s tim ne rađa. Znači, to nije nasljedno. Ono se gradi, samopouzdanje se gradi kroz život i ono se može i srušiti, ali što je jedna jel, olakšavajuća okolnost, ona se može ponovo izgraditi. Samo ga je teže, teže ga izgraditi ponovo kad se sruši. I samo poznanje je bitno uh, za svaku osobu, i za dijete, i za omladinu, i za odraslog čovjeka, pa čak i za one u, u, na, ovaj, u poznim godinama, za ljude u poznim godinama, samo poznanje nam je uvijek potrebno od početka do kraja života. I ono je promjenjivo. Isto treba da znamo da je samopouzdanje promjenjivo u životu, u smislu da čovjek nekada je pun samopouzdanja. Pun samopouzdanja bez obzira koji posao radi. A nekada dođe u krizu, da mu je samopouzdanje poljuljano zbog određene okolnosti i tako dalje. Ali u svakom slučaju, ovaj samopouzdanje nije uvijek u istoj mjeri, znači nije uvijek isto. I zato je bitno da čovjek poznaje ove stvari koje su dio moderne nauke, psihologije i tako dalje Ali i te kako je bitno, ja ću o tome večeras govoriti, samo uvod, jel, govorit ću o tome da je bitno da čovjek, da musliman zna kako da izgradi samopouzdanje uz pomoć svoje vjere, uz pomoć islama, uz pomoć uh, kuranskih principa i uputa, uz pomoć jel, oporuka i vasijeta poslanika ili salatu. Vesna, vidjet ćemo da su one mnoge oporuke po tom pitanju. Jer e, život je izazov, život e, ima određene prepreke, svaki čovjek u životu ima prepreke, izazove, ima zadatke koje ne može riješiti, odnosno ne može ih prevazići, ne može e, ostvariti svoje neke ciljeve u životu ako nema samopoznanja. To smo ono, ono što je na početku rekli. Kažem, ljudi se od uvijek bavili ovim pitanjem, posebno nauke kao što su psihologija, pedagogija, sociologija, i svi su sa svog aspekta i na temelju svojih istraživanja na temelju iskustava, ljudskih iskustava, govorili o uzrocima i faktorima samopouzdanja. To jeste šta to kod čovjeka, jel podiže samopouzdanje, jača samopouzdanje, šta ga urušava, šta ga jeli, ovaj, uništava. Sve su to naravno korisne studije. Mi ovdje nećemo isključiti, odnosno e, minimizirati važnost tih istraživanja ove moderne nauke. Sve su to korisne studije za čovjeka i čovjek musliman treba, i to je dio vjeri, jer čovjek je, rekli smo, sastavljen prošli put kad smo govorili o njim, čovjek između razuma i emocija, ako se sjećate ili smo sve zaboravili. Ovaj, govorili smo da je čovjek sastavljen iz više komponenti. Jel? Ima i duhovno i materijalno, ima i emocije, ima i razum. Prema tome, veoma je bitno da čovjek iz ove strane da se educira. Sa strane psihologije da poznaje, jer čovjek je i biće, znači ima svoju psihu i tako dalje, ima svoje emocije. Sve su to studije koje čovjek treba da iskoristi, jedan musliman da iskoristi u svome životu, jer će mu to pomoći da ojača i sačuva svoje samopoznanje. Međutim, kažem, ja sam, ovo je samo uvod, ja ću govoriti, odnosno pokušat ću da nešto kažem, jer tema je opširna. Dok sam malo istraživao ovoj temi, vidio sam da je tema opširna, da se može napisati, da se može održati nekoliko predavanja, može se napisati ili knjiga o toj temi, e, islam i samopouznanje, odnosno kako kako vjera islam sa svojim učenjem, sa svojom akidom, vjerovanjem, sa svojim edebom, bontonom i svim propisima i principima, kako može utjecati na naše samopoznanje, naravno pozitivno. Da, ja ću pokušati sa jednog islamskog gledišta, koje je naravno utemeljeno, zasnovano na Kur'anu i na sunnetu, da predstavim e, kako to islamsko vjerovanje, prije svega islamski pogled na život, jer znamo da islam ima svoj poseban, zaseban pogled na život, kako u svojoj cijelini doprinosi izgradnji, jačanju i očuvanju samopouzdanja. Jer islam, ja to e, vrlo često naglašavam na predavanjima, jeli, islam je cjelokupan sistem života. Islam nije samo duhovnost. Islam nije samo ibadet. Islam nije samo ni bonton, ahlak. Islam je cjelokupan sistem života. I ulazi u sve segmente ljudskog života. Pa i ovaj o kojem večeras govorimo, pitanje tog, jeli, da kažemo, samopouzdanja. pouzdanja postoje različite vrste samopouzdanja. Postoje različite vrste samopouzdanja od onog općeg samopouzdanja kojeg eh, jel, naučnici naziv, nazivaju o, eh, svijest o vlastitoj vrijednosti. Da čovjek bude svjestan svoje vlastite vrijednosti. I o tome, e, znači o tome je govorio, o tome je učio poslanik Ali Islalat na svoja shabe. Vidjet ćemo iz nekih primjera kasnije. Znači to je ono, ono opće, e, da kažemo, opće samopouzdanje, pa do onog po, samopouzdanja koje je vezano za nešto kao, ovaj, kao učenik, osnovac, srednjoškolac, kao student, kao supružnik, kao prijatelj, kao roditelj, kao radnik ili uposlenik. Sve su to naše uloge u životu i za svaku tu ulogu vezano je, vezana je određena vrsta samopouzdanja. Naravno, samopouzdanje, rekli smo da je ono bitno ovaj, i za dijete. Postoje studije o tome jel, kako kod djece izgraditi samopouzdanje. To je veoma bitno za nas koji imamo djecu i za onih koji će imati djecu. Ovaj, bitno je da poznajemo ove stvari. Kako izgraditi samopouzdanje kod djeteta? Ono se mora, to samopouzdanje kod čovjeka gradi se od, od ranog djetinjstva. Od ranog djetinjstva i to je islamska pedagogija, to nije ova opća pedagogija. Vidjet ćemo, kroz neke hadise poslanika alaihi salatu veselam, da je sam poslanik alaihi salatu veselam svojim savjetima i postupcima izgrađivao samopouznanje kod svojih najbližih, kod svojih, e, da kažemo prije svega i supruga i unuka. Znamo da su mu djeca rano umrla osim Fatime, jeli? I kod, posebno, posebno kod ashaba, posebno kod mlađih ashaba kao što Ibn Abbas, Ibn Omer i drugi, a navećemo poslije jedan hadis koji o tome govori. Ono što je za nas bitno jeste, a to je jedna istina, da nema uspjeha na ovome svijetu, ni na ovome, ni na onome svijetu, bez potrebnog nivoa samopouzdanja. Mi mislimo da je samo, to samopouzdanje potrebno samo na dunjalku, da čovjek ima samopouzdanje u određenim poslovima i tako dalje, i zadacima životima. Međutim, ono je bitno i na našem putu do dženeta. Je tako? I te kako je bitno? Zašto je bitno? Zato što nam na putu te pokornosti, vrlo često jel, ovaj, nailazimo na prepreke, na izazove, na stvari koje nas vraćaju nazad ili nas zaustavljaju ili e, ovaj, ugrožavaju našu vjeru, naš iman i tako dalje. Imamo šta? Te izazove na putu pokornosti, duhovnosti, prije svega to je, to je naš nefs, naše, naše slabosti, naše strasti, nagoni. Imamo šeitana koji je veliki neprijatelj čovjekovu. I šetan želi da čovjeku e, poljulja to samopouzdanje na putu ka Allah, do Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno ka Allah ili Allahove milosti. I znamo da šetan koristi različite metode pristupe i uspjeva, nažalost. Nažalost, uspjeva šetan da čovjeka poljulja i da poljulja njegovo samopouzdanje u smislu da poljulja njegovu vjeru. Jer dok poljulja njegovu vjeru i ovaj, uh, pouzdanje u Allaha subhanahu wa ta'ala poljuljao je njegovo lično samopouzdanje. I u tome, kažem, često uspjeva i poslanik alaihi salat vesa nam je upućivao sahabe da, da, ovaj, da traže zaštitu od šeitana njegovih vesvesa. Šta su vesvese? To su došaptavanja. Šeitan djeluje na, na nas da mi ne primjećujemo, posebno kada nas odvraća od dobra, odnosno na taj način, na taj način, jeli, ovaj, uništava, odnosno smanjuje naše samopouzdanje. Dovodi nas jeli, u sumnju podređenim stvarima i tako dalje, pa čak i po pitanju vjerovanja u jednog jedinog Boga, Allah subhanahu wa ta'ala. To se dešavalo je sahabima. Vi ste vjerovatno čuli za one, jeli, kada su sahabi požali poslaniku, ali i salatu wasalam, da im dolaze svakakve misli, tako? da im dolaze svakakva, ovaj, svakakva pitanja, pojavljuju se, I pa čak do te mjere da ovaj pa su se požali poslaniku ali se to se navedne prilike i rekli su da im dolaze i takva pitanja jeli, da uh, ko je stvorio ovo, ko je stvorio ono, dok na kraju ne dođe pitanje od koga od šetane, naravno, a ko je stvorio Allah? Pa im je, pa je poslanik ali se to se nam jeli, pučio da je to da je to od šetane, da su to sve se i ovaj uputio ih je kako da se oslobode takvih vesvesa. Uh, ovo što, što je ključ naše teme večerašnje jeste kako i na koji način islam kroz svoje propise, kroz svoje pravila i kroz svoje principe značajno pomaže čovjeku da izgradi visok nivo samopoznanja u svom životu. E, niko ne može kazati, možda se mi nekad osjećamo da smo puni samopoznanja i da ovaj da nam ne treba ničija podrška ni pomoć, ovaj, vjerujemo u sebe. Oni koji nemaju vjere, kad govori o samopoznanju, oni uglavnom govori samo vjeruj u sebe, vjerujemo u sebe i tako dalje. Međutim, ako, ako govorimo o samopouzdanju sa islamskog aspekta, to je u redu. Vjerovati u sebe, svoje mogućnosti, sposobnosti, ali ima jedan veoma bitan element koji je ovdje, jedan bitan element segmenta, to je vjerovanje u Allaha, odnosno oslonac i pouzdanje na Allaha subhanahu wa ta'ala. U jednom kuranskom ajetu koji je vama poznat, Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَهُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا وَهُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا Čovjek je zaista stvoren kao nejako biće. Čovjek je zaista stvoren kao nejako biće. E sad ovdje dolazimo, malo se razdvajamo ono, od onog općeg govora o samopouzdanju. Kažem, oni koji govore o samopouzdanju s aspekta samo nauke, psihologije i pedagogije, govori o tim ljudskim ovaj, karakteristikama, govori o ljudskim sposobnostima, mo mogućnostima i tako dalje. Međutim, mi sad ovdje govorimo o jednom veoma, važnim, va, veoma važnom momentu kada je u pitanju samopouzdanje s aspekta Islama, to je osnovac na Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno činjenica da je čovjek stvoren slab. Bez obzira koliko da se osjeća jakim i onom fizičkom i mentalnom i ovaj, da kažemo intelektualnom i naučnom smislu, čovjek je slab. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِفًا To potvrđuje drugi kuranski ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعَ إِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوعَ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ إِلَّا الْمُسَلِّينَ Kaže Allah subhanahu wa ta'ala A čovjek je zaista stvoren malodušan. Kada ga nevolja snađe, brižan je, to je stoga zabrinut je, tako dalje a kada mu je dobro, kada je u izobilju, kaže nepristupačan je. Onda zaboravi sve dužnosti, uskraćuje, ne daje, tako dalje. Osim, ovdje se navodi illel musallin, osim onih koji klanjaju, to se prije svega misli na vjernike. Na vjernike koji klanjaju, koji obavljaju namaz. I ovdje dolazi do, do izražaja važnost namaza općenito u životu i onom duhovnom i, da kažemo, i intelektualnom i ovaj psihološkom životu jednog jednog vjernika, važnost namaza. Namaz je izvor naše snage, izvor naše snage, duhovne i mentalne i psihičke, svake druge snage. Namaz je izvor naše snage. Naravno, ako ga obavljamo onako kako treba, ako namaz iscrpimo kako treba, namaz je kao neka, da kažemo, vočka koja je sočna i mi ako je dobro iscijedimo, ako iscijedimo dobro namaz, onda ćemo imati dobrog dosta kvalitetnog soka i napićemo se. Ali ako ga samo onako mehko pricnemo tu vočku, po, is, iskapat će, jel, izaći pokoja kap i samo ćemo se malo koristiti, nećemo ni utoliti žeđ, niti ćemo, jeli, nahraniti naše tijelo. Allah subhanahu wa ta'ala, znači ova dva ajeta, ističe da je čovjek slab, odnosno da, da, da mu je potrebna tuđa pomoć. Naravno, u našem životu, u izgradnji samopouzdanja, potrebna nam je pomoć ljudi naših roditelja, prijatelja, supružnika, braće po vjeri, ali ovdje se prije svega misli na onu, uh, onu jeli, pomoć našeg stvoritelja. Ovdje se misli na pomoć našeg stvoritelja u izgradnji i stvaranju samopouzdanja. U ovome je Allahova Đelešanu neizmjerna milost što nas je stvorio slabim, a mogao nas je stvoriti jakim, tako? Allah je stvorio meleke kao posebna bića i oni su jaki, moćni. Stvorio je i džine, jel, kao bića koja su jača od nas, onako u onom jel, fizičkom jel, smislu, ali stvorio je čovjeka, kao što je spominio ovdje, slabim, nejakim. I to je Allahova mudrost, neizmjerna mudrost i milost prema čovjeku što je stvoren slabim i nejakim, jer da je stvoren jakim i neovisnim, uzoholio bi se i postao bi objesan, a samim ti bi bio nesretan i na dunjalku i na hiretu. Jer znamo da ko, ko je se god uzoholio, i od džina i od ljudi da je postao jel, nesretan i na Dunjaluku i na Hiretu, kao što je slučaj Karuna koji se spominje u Koranu, koji se uzoholio zbog svoga znanja i moći i bogatstva, jednom sve propalo. Odjednom sve propalo. Karun je bio sigurno primjer samopouzdanja, jel tako, moć snage, pa su oni ljudi, slabašni ljudi, znamo, čovjek je stvarno slabijim, divili su se njegovom stanju i govorili su, eh, da je i nama ono što ima karun, vidim, jel, bogatstva, vidim moći, A osim onih koji su, kojim je Allah podario znanje, bili su svjesni ovaj, da je to sve prolazno i da može preko noći propasti, i onda kad je propalo, ljudi su vidjeli, ljudi su vidjeli da to nije prava moć snaga. Znači, Allah je stvorio čovjeka nejakim kako bi za svoju ovaj, tu nemoć i tu ovaj, eh, slabost tražio pomoć od svoga stvoritelja, a to je ibadet kako bi tražio pomoć od svoga stvoritelja, svemoćnog, moćnog Allaha subhanahu wa ta'ala, a, a kroz takav odnos prema Allahu će biti sretan i na Dunjaluku i na Ahiretu, jer je to biti suština našeg robovanja i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala u suri. El Fatiha spominje se Iyake na'budu wa iyake nesta'in Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Znači traženje pomoći od Allaha subhanahu wa ta'ala je dio našeg vjerovanja, dio naše pokornosti i dio o, naše svrhe zbog koje smo stvoreni. A stvoreni smo da robujemo i da, ovaj, da smo pokorani Allahu subhanahu wa ta'ala. Ova slabost u čovjeku je nedostatak uh, u njegovom stvaranju. Takav je stvoren s tim nedostatkom. Slab je, slabašan. Ali je korist, ali je radi, stvoren, znači to je radi njegove koristi i radi njegovog interesa. To Allah subhanahu wa ta'ala nije stvorio ovaj, da bude trajna, trajna manjkavost i nedostatak u čovjeku, nego to će biti ovaj prednost na ahiretu. Jedno od osnovnih islamskih načela i učenja je kuranski ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže Euzu billahi min shaitan rajim Ja ejuhan nasu entumul fukara'u ila Allah Wallahu huval ganijul hamid Ovaj smo kuranski ajet spominjali podavno jedne prilike i on, on je bio isto također osnova naše teme kada smo govorili o biti suština dunjaličkog života u, stari, u starim prostorijama o Aziji. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u majetu, o ljudi, entumul fukaroa, vi ste, ako bi bukvalno preveli, vi ste siromasi. To jest vi ste potrebni Allaha. Entumul fukara ila Allah, vi ste potrebni Allaha. Allah je neovisan i hvale dostojan. Prema tome, Islam nas uči da da smo i pored svog našeg znanja. Čovjek može imati veliko znanje, ogromno znanje, tako. Ljudi znaju desetine knjiga na pamet. Možda danas u ovo vrijeme manje i slabije, ali prije su bili ljudi ovaj, pametniji, odnosno imali su bolju memoriju, bistrije guma, ima mi nebevi, spominje se za njega da je znao svi devet zbirki na pamet, da je znao tamo hadijska, odnosno i druga fikska, jakajska djela na pamet, znači tekstove, nije da je znao, da je dobro znao tu materiju, nego znao je na pamet tekstove, uh, I to su zaista ibreti za ovo današnje vrijeme. Takvih ljudi danas nemamo. Više, sve se više ljudi oslanjuju na ono računala i na digitrone, ali... Međutim, imamo i danas ljudi pametnih, imamo sposobnih, imamo vještih i tako dalje, sa mnogo snage i fizičke, intelektualne i svega. Međutim, pored sve te snage, Islam nas uči, pored našeg znanja, može neko biti akademik, vrhunski ovaj, učenjak, najpoznatiji na svijetu pored svi naši sposobnosti, imamo sposobni ljudi u različitim, jeli, da kažemo, disciplinama i vještinama, e, pored snažnih ljudi, ljudi sa mnogo iskustva, dugogodišnjeg iskustva, Islam nas uči da smo mi, pored svega toga, potrebni Allahove moći i njegove podrške. Da to sve pada u vodu ako nema Allahove moći, ako ostanemo bez njegove, bez njegove podrške i pomoći. Zato što je čovjek stvoren takvim, i to je jedno, jedno da kažemo, jedno akajdsko pitanje, jedno pitanje vjerovanja koje je kako bitno. Dok se čovjek osjeti neovisnim i zaboravi na Allaha subhanahu wa ta'ala, to se dešava. Ne samo ljudima koji su daleko od vjeri, nego i vjernicima. Kada je čovjek u neimaštini ili kada je slab, onda osjeća svoju nemoć i svoju potrebu za Allahom i odmah je bliže Allahom. Međutim, kada je čovjek zdrav, kada ima šta dobro pojesti, kada ima uh, ovaj, dosta i metka, kada je materijalno moćan, onda se počinje malo osjećati ili ovaj, neovisni, malo je malo se osjeća jačim, snažnijim, traži malo drugačije društvo, društvo sebi sličnih, više me možda ispod niženja da kažemo ovaj, da se druži sa običnim svijetom, sa, sa onim slabijim od sebi i tako dalje. To je prisutno, to moramo priznati, to su ljudske slabosti. E, ovdje je svakako hoću kazati da od e, uspjeh na Dunjaluku e, zavisi svakako i od onih dunjalučkih materijalnih, jeli, inter, materijalnih uzroka, ali u konačnici naš uspjeh, u konačnici zavisi i ovisi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Po islamu su dva e, faktora uspjeha. Dva su faktora uspjeha sa islamskog jeli, aspekta, odnosno sa islamskog gledišta – Prvi jesu oni materijalni uzroci. Islam propisuje da se čovjek da ovaj uzme u obzir materijalne uzroke uspjeha, je tako? Bilo da se da su u pitanju neke neki dunjalučki interesi ili ahiretski. Čovjek da bi išao evo ahiretski neki da kažemo cilj, da bi otišao na hađž mora ispuniti neke preduvjete materijalne, mora imati novac, mora biti zdrav, mora biti siguran u putu i tako dalje. I to da bi obavili hađu, to trebamo svakako imati. Naravno, za hađu je potrebno i da smo muslimani, imaju drugi oni uvjeti vjerski, da smo muslimani, da smo, da smo punoljetni, to je jel, uvjet, ovaj, da, da imamo iskrenu namjeru, da hađu obavljamo isključivo rada Allah subhanahu wa ta'ala, da se čuvamo neki ovaj, e, stvari koje, koje Islam zabranjuje, Allah zabranjuje za hađu i tako dalje. Ali ono što je bitno i na šta Islam postiče jeste da čovjek uzme obzir materialne uzroke uspjeha u životu. A, o tome govori had, mnogo hadisa, ću navesti samo na jedan hadis kojem je poslanik Ali Salat Osalam rekao onom jela sahabu koji je pustio devu onako, nije svezao i rekao ja se uzdam u Allah da je Allah čuva, ali mu je rekao a, sveži devu pa se uzdaje. Sveži devu pa se uzdaje. Kažu islamski učenjaci da ovaj hadis prije svega govori o tome da je čovjek dužan poduzeti sve materialne uzroke pa se tek onda pouzdati u Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je drugi faktor uspjeha da nakon što poduzmemo sve materialne uzroke, uradimo sve što možemo, što je u našim mogućnostima, onda na kraju stvar prepuštamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Prepuštamo Allah, stvar Allahu, odnosno mi kao na neki način kažemo Allahu dragi, mi smo učinili sve što je u našoj moći, evo mi se sad prepuštamo tebi. Sad ti pomozi nas i ne ostane nas bez svoje podrške. Tako u svim stvarima, u svim pitanjima života. I kad je u pitanju ovaj, egzistencija, traganje za, za jeli, zaradom, odnosno nastavljanje da zaradimo ono što nam je potrebno na dunjalku, kada u pitanju zdravlje, odnosno kada e, liječenje, uradimo sve što je u okviru naših mogućnosti i onda obratimo se Allah subhanahu wa ta'ala svjesni da konačnica njemu pripada. Bilo bi neispravno i pogrešno da čovjek kaže ja se samo Allaha uzdam kada je činio se Abdullah ibn Omer, Abdullah uh, Omer ibn Khattab prošao pored jedne grupe ashaba koji su onako usjedili i ovaj pitao šta vi radite, kaže mi se na Allaha oslanjamo. Nahnu netawakkalu ala Allah. Mi se na Allaha oslanjamo, sjedimo, ništa ne radimo. Samo se na Allaha oslanjamo, jel? Pa im je ovaj Omer ibn Khattab rekao vi se samo pretvarate da se oslanjate na Allaha. Vi se ne oslanjate na Allaha. Znači entum uh, tetevakeluna ala Allah, ono tetevakul je nešto kao ono, ovaj, oslanjena Allaha koji nema osnove, koje, koje nije opravdano, jel? Znači, ovo islamski put i metod uh, stjecanja, izgradnje i samopouzdanja. Ovo, ove dvije stvari posebno zapamtimo. Prva stvar da poduzmemo sve što je u okviru naših mogućnosti, a druga stvar je da na kraju sve prepustimo Allahu i da se na njega oslonimo. I to spada u ibadet. Samo pouzdanje jednog muslimana ne možemo zamisliti bez ovog drugog. Bez ovog drugog, ovog drugog faktora, odnosno jeli, ovaj, uzroka. To je da sve prepuštamo Allah subhanahu wa ta'ala i da se u njega uzdamo i da smo svjesni. Da bez obzira koliko smo poduzeli mi s naše strane ono što je ljudsko, da opet nismo, ne smijemo biti sigurni u uspjeh. Ako nas Allah jeli, znači ne, ne podrži i ne pomogne imamo primjer poslanika alejhi salatu vesselam on je bio imao je objavu bio je podržan od Allaha subhanahu wa taala Allah je mogao da ovaj da ga pomogne kako hoće kako želi međutim kada je činio hidžru poduzeo je sve one materijalne uzroke da bi hidžra uspjela da ga ne bi mušici uhvatili pa znamo da je odabrao najboljeg vodiča pa je krenuo uzeo je sa sobom Ebu Bekra da ne ide sam pa je obezbijedio, da kažemo, one koji će im donositi hranu određeno vrijeme dok su bili u pećini, Feur. Pa su krenuli u suprotnom smjeru, umjesto sjeverne, one su krenuli južno da bi zavarali trag, pa su, pa su se sakrili u pećinu i tako dalje. Sve su uradili što je bilo o njihovim mogućnostima. I na kraju opet šta? Kada su došli u pećinu Feur, mušici su stigli, su stigli. I onda sad pro, onaj, proradi ljudsko, ono, onaj, kod čovjeka Ebu Bek se uplašio. Pa kaže, lao poslaniće samo da, da spuste poglede, vidjeli bi nas. Vidjeli bi nas. A poslanik, ali je salat, to je pun čega? Samopouzdanja. Pun samopouzdanja, jer je uradio sve što, je, što mu je naređeno, što mu Allah naređuje, i onda je bio siguran da, da ga Allah neće izdati, i to je ono pouzdanje u Allaha i tevekul na Allaha, pa je rekao, Ebu Bekre, šta misliš, O dvojici s kojima je Allah treći. Šta misliš o dvojici s kojima je Allah treći? I to je ovaj najbolji primjer kako je poslanik Ali Isra Tvesanam u svome životu, u svome razumijevanju vjere i kroz, kroz, kroz odgoj ashaba, kako je učio ashabe, jeli, tom samopouzdanju, tom ispravnom samopouzdanju. Islam nas, rekli smo, uči da u životu podzumijemo sve što je u našoj ljudskoj moći. Da se onda istinski oslonimo na Allaha subhanahu wa ta'ala, jer uspjeh je samo od Allaha. Kao što kaže, kao što se navodi u Kur'anu, ima taufiqi illa billah. A moj uspjeh nije ni od kod drugog, odnosno ni od kod drugog, ne, ne ovisi osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što je vrlo opasno, to se dešava i nama u životu. Nama, vjernicima koji tvrdimo da smo sve upotpunili vjerujali. Dešava nam se da, da se oslanjamo e, vrlo često samo na naše e, ljudske mogućnosti, na naše sposobnosti, na naše znanje. Šta nam se desi? Zaboravimo ovo, ovaj drugi faktor. I može to da se radi o, recimo, o školovanju, o studiranju, o poslu, o pitanju traganja za supružnikom. Pouznamo pa se u sebe da smo vješti, da smo sposobni, da smo lijepi, pametni, da smo i zaboravimo na Allah subhanahu wa ta'ala, ne, ne, jeli, ne stalno, nego u tom momentu ili u tom slučaju i onda nas desi na kraju krah. Neuspjeh, totalni neuspjeh. I onda mi analiziramo gdje smo pogriješili. Prvi korak, drugi korak, treći. Vidimo da imamo sve te neke uzroke dunjalučke sve ispunili. A zaboravili da ovaj glavni uzrok, a to je e, obraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno tevekul i pouznanje u Allaha subhanahu wa ta'ala i prepuštanje konačnog ishoda Allaha. To smo zaboravili. To, to nam se nikako ne smije desiti jer to, je, to može biti pogubno. Kažem, to se nama, nažalost, vjernicima onaj, počesto dešava. Vjernik je uvijek svjestan svoje manjkavosti, svoje nemoć i stalne potrebe za Allahom subhanahu wa ta'ala. Zato ovi, e, recimo, bezbožnici, odnosno ljudi koji ne vjeruju, oni se uzdaju samo u svoje mogućnosti i ovaj, te ljudske mogućnosti, I puni su samopouzdanja, ali to nije pravo samopouzdanje. To je lažno samopouzdanje. Lažno samopouzdanje. I onda kada im je najpotrebnije, to ih njevo samopouzdanje izda. Zato što je samo oslonili na one ljudske materialne mogućnosti i uzroke. A za razliku od vjernika koji kada dođe u tu situaciju, kao što smo vidjeli u vrijeme, e, kao u ovom primjeru Hidžrije, poslanika Ali Isilat Veselam, kad više dođe u bezazdanu situaciju, onda dolazi do izražaja ovaj drugi faktor, a to je oslonac na Allah subhanahu wa ta'ala ili Allahova moć. Imamo i slučaj Musa a.s. kada izveo Izraelčane, kada oslobodio Izraelčane od faraona njegove, njegove tiranije, kada su krenuli za njima faraona njegova vojska, sve uradio, međutim, kada su došli do mora, kud dalje? Ne možemo plivati, ne možemo, potušćemo se, jel? I onda Allah subhanahu wa ta'ala se upliče i to je To je ono, kada, znači, kod vjernika što što nevjernici nemaju, odnosno što bezbožnici nemaju, kada se Allah upliče i pomaže svoje iskrene robove. I daje da se, tada se dešavaju čak i one stvari koje su možda ovaj, eh, nadprirodne, odnosno nisu uobičajene. Da se des, desi nešto, kaže, ovaj, mi mojišla ga neka nevolja ili spašena, u stvari trebao je da, po svim nekim pravilima ovodnjavčnim, trebao je da strada. Vjerovjesnik Alihi Salat Veselam je vrlo često učio jednu dovu, koja glasi uh, Ja haju ja qajum bi rahmetike esteghithu aslih li še'ni kulleh wa la tekilni ila nefsi tarfete ajnin. Ovu dovu, ona se tamo spominje u onom večernim jutarnjem zikru, koliko se sjećam. I ovo je jedna dova koju trebamo ući svakodnevno. I ovo je osnova našeg samopouzdanja. Ja haju ja qajum, o živi, o ti živi, to Allahova imena, jel? Živi i vječni, odnosno koji je stalno budan, kojeg ne obuzima ni, ni san ni drijemeš. Kaže, tvojom milošću tražim pomoć od tebe. Popravi svako moje stanje. Svako moje stanje. I nemoj me ostavljati, prepuštati jeli, samom sebi ni treptaj oka. Ni koliko je treptaj oka. Ovaj, ovaj, dio, ovaj zadnji dio dove u stvari je usko vezan za našu temu, za, ovaj, za samopouzdanje. Za samopouzdanje čovjek je svjestan da bez Allahove podrške je niko i ništa slabašan je. U ovoj dovi vjernik želi kazati bez obzira na sam moj trud, sve moje sposobnosti, znanje i moći, jel tako dalje, to je, to je ništa, to je ništavno i ovaj, bespomoćno ako me Allah ne obaspe svojom milošću i ne ukaže mi svoju pomoć, svoju podršku. Allah subhanahu wa ta'ala nas uči u suri Kehf, uči nas kako, jel, isto po tom pitanju, pitanju uspjeha, kako trebamo razmišljati, vjerovati, postupiti. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ وَدَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي إِلِي أَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَ Kaže, i nikako za bilo šta ne reci, znači bilo šta na dunjalku, ja ću to sutra uraditi ne dodavši inšallah, a da ne kažeš inšallah, ako, Allah, ako to Allah dopusti. Kaže, a kada zaboraviš to, onda se sjeti Allaha, gospodara, i reci, gospodar moj će mu putiti na ono što je bolje i korisnije od ovoga. To je tako te nešto mimo iđeja, što si planirao ostvariti u životu, treba da kažeš ovako, moj gospodar će me uputiti na ono što je bolje i korisnije od ovoga. Suleiman alaihissalam, kada mu Allah subhanahu wa ta'ala podario uh, veliku moć, jel tako, bio je i vladar i vjerovjesnik, imao je vojske, džina, ljudi i ptica, bili su potičeni, jel, ovaj, mnogi, bio je iskušan time, to je bilo za njega iskušenje, on, on je znao, on je bio svjestan toga, poslanika. Pa je učio, odnosno govorio, Rabbi auzi'ni en eškure ni'mete kelleti en amte alaije, wa ala walideje, wa, wa en a'mele salihan, terdahu adhilni bi rahmetike fi ibadike salihinu. Ovo je izrekao kada je prošao pored onih mravi, pa kada, su, kada je mrav rekao, sklonite se, jeli, da vas Sulejman ne, ne, pogazi i tako da je razumio je čak i, i jezik životinja. Jezik životinja je razumio. To je, to je bio lahov dar. Imao je onaj vojsku džina, imao je one džine ronijovce, graditelje i tako dalje. Samo jedan primjer njegove moći. To vrijeme bio je vladar Sulejman, jeli, i vjerovjesnik, poslanik, je onaj, Ifrit od džina, kada je, bilo, kada je tražio od njih da, ko će donijeti ono prijestolje, onaj pupovac Hudhud je pobjegao negdje, letio i zakasnio na postrojavanje kad se vratio, gdje si bio? I onda je rekao, ja sam vidio sam neku, jeli, neki narod koji se klanja suncu. I njima vlada jedna žena, jeli, i njoj se, da kažem, i njoj robuju. I onda je Suleiman tražio, ko će mi donijeti njim prijestolje? Pa onaj koji, jeli, ovaj, rekao, jedan od džina je rekao, ja ću ga donijeti prije što ustane sa svoga mjesta. A onaj drugi je rekao, onaj koji je znanje imao, jeli, ja ću ti ga donijeti prije što trepneš oko. To je djeli sekunde. Koja je to moć? Ima li danas jedna, ovaj, da kažemo, tehnika ili mašina na Dunjaluku da može nešto tako uraditi? Nema, ne postoji. To ne postoji. I znamo da su džini, da su brzi i jaki, bili su potičenjeni Suleiman, oni najvrijedniji džini, ne oni obični. I ovaj vidimo, to je bila moć, znam se da ima tu moć. A on kaže, ovaj, gospodaru moj, ne daj mi, u stvari podari mi da budem zahvalan. Odnosno, daj mi da budem zahvalan na blagodati tvojoj koju si meni ukazao i roditeljima mojim. I da činim dobra djela. Te kako bitno je da, da je čovjek nadahnut i upućen na dobro da čini. S kojima ćeš ti biti zadovoljan, i uvedi me milošću svojom među dobre robove svoje. Opet milošću svoje. Kao što je poslanik Ali Islata Vesano rekao da niko neće biti uveden u dženet, da neće ući u dženet jeli, zbog svojih dijela, nego na osnovu Allahove milosti. S druge strane, za razliku od Sulemana imamo Karuna koji je rekao, već smo ga spominjali, bio je izuzetno bogat, imao je riznice, blaga i metka, tako da su jeli, morali ključeve nositi u, jeli, na, na leđima, odnosno u, u žakama, pa kaže inema u tituhu ala ilmin indi. Sve ovo što ja imam, sve kaže Karun, kaže ja sam ovo stekao svojim znanjem. Imamo primjera i danas dan uvijek, jel ljudi, kažu ja sam o svojim prstima stekao. Ovo, kaže, ovo sam ja zaradio, bol. Što da ja delim zekati, što da pomažem nemoćnije. I onda što se desilo na kraju, propao je Karun sve njegov bogatstvo. Propalo. Kao da nije ni postojalo. Allah subhanahu wa ta'ala je ukorio ashabe, odnosno E, spominja ashaabe i njihovo njihovo zaboravljanje na Allaha subhanahu wa ta'ala kad su oslonili, oslonili samo na sebe na svoje mogućnosti kad su kazali u bitci na Huneynu pa nećemo biti poraženi od ove manjine jel? Neću, jel bilo je više ashaaba bilo oko 10.000 jel, vojnika muslimanski pa spomisli pa ne možemo biti poraženi ovi je manje i dosad satrćemo ih jel? i onda se desilo da su skoro bili poraženi to im je bilo opomena i kazna od Allaha subhanahu wa ta'ala u stvari milost jer nisu izgubili na kraju onaj nisu izgubili kažemo bitku pa kaže jeume u jeume hunain id a'jabatkum kathratukum falam tugni ankum shay'a wadaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin kaže i onoga dana na hunainu kada vas je mnoštvo vaše zanijelo mnoštvo ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo zaboravili ste ovaj drugi faktor tako faktor uspjeha Sve ste poduzeli mnoštvo vojnika, dobra oprema i tako dalje, ali se zaboravili na Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, pa vam je zemlja postala tjesna, koliko god da je prostrana bila. Široka zemlja, ali gubi se, ovaj, gubi bitku, bježe i tako dalje. Pa ste se, kaže, u bijeg dali. Pa ste se u bijeg dali. Znamo kasnije jel, da, su, ovaj, da su se povratili, da, da nije bitka izgubljena. Ali glavni zaključak je da se vjernik muslima u izgradnji svoga samopouzdanja, odnosno u ostvarivanju svojih ciljeva na, na Dunjalku i na Ahiretu, ne oslanja samo na svoje sposobnosti, nego prvenstveno na, na svog gospodala, Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovu pomoć i podršku. Pa čak i u ahiretskim stvarima, može li čovjek za sebe kazati, kazati ja sam sigurno stanovnik dženeta? Ne smije. To ne smije kazati sa, jel, sa vjerskog aspekta. Gledamo sa, sa strane akide, ne smije to kazati. Recimo, ako čovjek klanja, posti, daje zekat, obavio hađu, E, e, izbjegava sve one harame, klanja svaki namaz u džami, klanja noćni namaz, posti na file, daje se sadaku, uči Kur'an svaki dan, je li siguran da će u džennet? Nije siguran. Niti smije biti siguran. Nego može samo da se nada, Allahove milosti. Da se nada, da bude jeli, između straha i nade. Uvijek je ono, eh, kažu neki učenjaci, da je pred samu smrt bolje da pre, ovaj, prevladava nada u Allahu milost nego strah. Ali u životu, u našem životu, Općento treba da bude ravnoteža između straha i nade. Pra, ja ću navesti jedan praktičan primjer, ovaj hadis poslanika ali sala tvesanam koji sam naveo, spome, spomenuo na početku. Jedan od poslanika, poslanika ali sala tvesanam hadisa je li živi primjer kako se usađuje i gradi samopouzdanje. I kako je poslanik ali sala tvesanam poučavao ashabe kako se gradi samopouzdanje. Hadis prenosi Ibn Abbas, kaže, Ibn Abbas, e, poslanik, kaže, jedne prilike sam bio iza poslanika, ali i salatu veselam, tada imao deset godina. Ibn Abbas imao deset godina, dijete, dječak, jel? Kaže, pa mi je poslanik, ali i salatu veselam, rekao, ja gulam, o mladiću, ili dječače. Dječak je, e, gulam je dijete od dvije do deset godina u, u, ovaj, u islamu, odnosno u arabskom jeziku ima sve tačno, svaka riječ, svoje značenje. Može biti sabi, sabi je već dijete ono, do, do dvije godine. <coughs> Kaže, inni uallimuke kalimatin, ja ću te pućiti nekim riječima, ovdje se navodi riječ, međutim to su, to su stvari, jel? Ihfadillahi jahfadk, ihfadillahi teđirhu tuđahek, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف U prijevodu, jel ovaj hadis klasi, kaže, Ibn Abbas kaže, jedne prilike bio sam, kaže, iza poslanika, ali salat veselam, navodi da je bio da je jahao iza njega, jeli, ili da je išao iza njega, pa mi je poslanik, ali je to sam rekao, o mladiću ili dječače, poučit ću te nekim riječima, nekim stvarima. Kaže, čuvaj Allaha, čuvat će te. Čuvaj Allaha i Allah će tebe čuvati. Šta to znači? To znači da prije svega vjeruješ u Allaha subhanahu wa ta'ala i da ga ne zaboravljaš, pa i on tebe neće zaboraviti. To je prva, prvi korak, prva stvar na putu našeg samopouzdanja, izgradnje samopouzdanja. Kaže, pazi na Allaha, naći ćeš ga ispred sebe. Pazite na Allaha, stvar znači paziti na njegove granice i propise koje je postavio. Izvršavati ono što je naredio, klonci onoga što je zabranio, što je haram. Pa ćeš Allaha uvijek naći, ne pored, ne, ni iza, nego ispred sebe. Naspram sebe. To je Allah će uvijek štititi i čuvati. I kaže, kada moliš i tražiš, traže da laha. Bilo šta da tražiš i moliš, prije, sve, prije svega i prije svih od Allaha traži. Kaže, a kada tražiš pomoć, ono kada je čovjek u nevolji, kada ima posebnu potrebu za, za pomoć, jeli, traži od Allaha. Dalje, kaže, znaj kada bi se svi ljudi okupili da ti nešto ovaj, učine kakvu korist, da ti učine kakvu korist, ne mogu učiniti osim ono što ti Allah propisao. Allah ti odredio šta ćeš od korist imati i odredio šta ćete zadesiti od nevolja iskušenja, kaže, a kada bi se svi okupili da ti kakvu štetu učine, ne mogu ti učiniti ništa osim ono što ti je propisano. Kaže, pera su se podigla, to je, to je, to je davno zapisano, više pera se ne spuštaju, nema mijenjanja sudbene odredbe. I kaže, stranice su se osušile, stranice naše, ova, stranice Levhi Mahfuza, odnosno sudbine, su se osušile, što znači da je to davno zapisano. Je tako? Nije na friško. Kad se, ne, kad se tinta osuši, to je davno nekad zapisano, a spominje se u hadisu da je poslanik Ali Islalat Oslam rekao da su ljudske sudbine i sve što se desiti, da je to zapisano u Levi Mahfuzu, kada? Je 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje. 50.000 godina. I ovaj hadis e, je jedan od, da kažemo, najvažnijih hadisa e, po pitanju razumijevanja razumijevanja samopouzdanja, odnosno oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala. Pouke hadisa prije svega da je za samopouznanje neophodna, neophodna nam je Allahova pomoć i podrška. A to ćemo postići samo ako budemo znali za Allaha i pazili na njegove granice. Bez toga nema jel, ni Allahove pomoći ni podrške, nema ni samopouznanja. Jer onaj ko nema Allahove pomoći i podrške, on ne može imati samopouznanje. To je lažno samopouznanje. Kada nešto tražimo, rekli smo, tražimo to eh, prije svega od Allaha subhanahu wa ta'ala, ne prvo od ljudi. I pomoć e, isti'ane tražimo od Allaha moćnog, silnog i mudrog. I ovo, to je ono što se zove tevekul, istinski oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. I eh, četvrta, zadnja korist iz ovog hadisa jeste, e, ona je vezana za pitanje sudbine, kada bi se svi ljudi okupili da nešto pomognu, ne mogu pomoći ako te Allah ne pomogne. Odnosno, ako te Allah to nije odredio, Allah određuje jeli, čovjek koji koristi štetu. Naravno, imaju tu neki faktori koji zavise od čovjeka, ali to je sve Allah znao na kraj kreve to određeno. To je zapisano. I kada bi se svi ljudi ovaj okupili da ti naude, ovo je veoma bitno u život, našem životu, ovo nam daje ovaj, odvažnost, hrabrost, jeli, smjelost, i po pitanju dunjalka je hireta, po pitanju vjeri. Ovo je veoma bitno da, za ovaj za življenje vjeri u našim okolnostima kada se mnogi uplaši. Ljudi se uplaše ako dožive nekakve neugodnosti, pritiske i uplaše se počnu pomalo ostavljati vjeru. Malo pomalo, malo pomalo i onda ostavi skroz vjeru. Ovo su neminovne stvari, iskušenje, pritice, ali ako znamo ovo o čemu govorimo, ako smo uvjereni u ovu, da ti niko ne može navuditi osim ako je Allah s tobom i da ti ne može navuditi osim ono koliko Allah dozvoli onda to stvara čini čovjeka jakim, čini odvažnim, čini smjelim, čini jeli, prije svega punim samopouzdanja. I ovako vjerovanje i e, duboko uvjerenje daje čovjeku visok nivo samopouzdanja i on, jer je on potpuno svjestan i ubijeđen da je sva moć i snaga u Allaha. A on se oslanja, oslanja na njega, tako. <clears throat> Zato je Poslanik Ali Salat Vesel nam je uputio na jedan zikr koji ispunjava srce samo pouzdanjem i snagom, a to, je onaj, to su one riječi La hawla wa la quvata illa billah. La hawla wa la quvata illa billah. To je kenzun min kunuzil dženne, jedna od dženneskih riznica. A znači nema ovaj, moći ni snage osim uz Allaha. Ni moći ni snage nema osim uz Allaha. Odnosno da se ništa ne dešava bez Allahove odredbe, bez njegove dozvole i bez njegovog znanja. I još ću na kraju jeli, <clears throat> navesti da je bitno da ono što Allah odredi, to je naše vjerovanje, da ono što nam Allah odredi, što odredi za svoga roba, to je hajir. Pa makar mi to i ne voljeli. Mi nekada želimo nešto da ostvarimo, međutim ne uspijemo. I hoće se vjernik razočarati? Neće. Zato što ga Allah, zato što ga nas Kur'an uči Asa an tekrahu še'en vahu hajru leku. Možda vi nešto ne volite, to je dobro po vas. Vasa an tuhibbu še'en vahu šeru leku. Možda vi nešto volite, to nije dobro po vas. Znači ovdje se radi o čvrstom i jakom samopouzdanju koje proizilazi iz dubokog imana u Allaha subhanahu wa ta'ala. I iz iskrenog pouzdanja u njega. Znači mi ne sumnjamo da ono što nam je Allah odredio, da je to dobro po nas. Možda u početku nam izgleda da nije dobro, međutim na kraju se uspostavi da je kako dobro i da je hajru to mi. Zato se čovjek iskreno uzda Allaha subhanahu wa ta'ala njegovu moć, njegovu pomoć. Iz naravno iz svega ovoga rekli smo proizilazi i smjelost i hrabrost i odvažno samopoznanje koje nam je neophodno, koje je posebno neophodno vjernicima, jer vjernici uvijek e, stavlja na iskušenja, odnosno ljudi su ih dovodili u iskušenja. E, uvijek su se javljali neprijatelji i vjerovjesnika i vjernika i oni koji su ih odvraćali od lavo puta, prijatelji im, ubi, proganjali i ubijali i tako dalje. I još ću na kraju navesti neke dove i zikrove koje je poslanik alaihi salatu veselam učio i preporučivo da ih učimo. Evo kada nam se desi nekakav neuspjeh u životu, to može da poljulja naše samopouzdanje. To može da poljulja naše samopouzdanje. Bilo da je to ovaj školovanje, posao, odnos s ljudima, porodica, znači autoritet porodici. Ako nam se desi neuspjeh, <clears throat> to može poljuljati naše samopouzdanje. Thank <clears throat> you. <clears throat> I šta onda, šta čovjek treba? Treba da padne očaj, tako? Treba da odustane od svega? Ne. Islam nas učili potpuno drugačije. Prije svega, kad nam se nešto, nešto desi, trebamo kazati, kao što je poslanik, ali i salatu veselam, govorio, kader Allah vama šafa'ala. Allah je tako odredio, on čini šta hoće. Znači, pomirimo se sa sudbinom. U stvari, sa onim što se desilo. Ali mi ne odustajemo, idemo dalje, tražimo onaj... <clears throat> Recimo, kada je u pitanju <clears throat> gubitak neče, nek, najmilijih u životu, nečega što nam je i tekako značajno, Islam nas uči da, da, da kažemo inna lillahi ma a'ta wa lahu ma ahad wa indahu kullu shay'in ila ajli musamma kaže Allahu pripada ono što što daje i ono što nam je daje ono što uzima i kod njega je sve do određenog roka ovo su ovo su stvari koje prije svega moramo poznavati i moramo ih usvojiti u svom životu da živimo ove dove I naravno, ako smo opet, kažem, nakon neuspjeha i nekih iz, iz, iz, ovaj, iskušenja u životu, trebamo se sjetiti kuranskog ajeta kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Onaj ko se istinski u Allaha pouzda, on mu je dovoljan. On mu je dovoljan. I još ću na kraju završiti, ako, ako doktor Šefi Kurdić, imam tri kraja, jel? još ću na kraju završiti ova dva hadisa koji su ovaj, uh, podstreg da budemo ambiciozni i da imamo da smo puni samopouzdanja. E, prvi hadis kaže poslanik Ali Salat nam jak vjernik je Allahu, a bolji je Allahu draži od slabog vjernika, u obojici je hajr. Što znači da moramo imati visoke ambicije, mora biti puni samopouzdanja. A samopouzdanje je jedan izraz ovaj snage. Samopouzdanje, jer ako je čovjek, ko vjernik nema samopouzdanja, slab je, što mu god povjeriš, što i u, i u njegovom privatnom životu ne uspjeva i u onim društvenim, da kažemo, zajedničkim nekim ciljevima i zadacima ne uspjeva. Mora čovjek da, da je jak, musliman mora biti jak, mora biti pun samopoznanja. I zadnji hadis kaže, uh, Allah subhanahu wa ta'ala jednom hadis kuciju kaže, moj rob mi se približava na filama, na filan, ovaj, namazima, postom i drugim na filama, dobrovoljnim djelima, <clears throat> sve do ga ne zavolim. To je onaj baš, da kažemo, jedan visok stupanj e, duhovne blizine Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad Allah zavoli svoga roba, a kad će ga zavoljeti? Kroz na file. Dok bude ustrajeno na filama. Farzovi su ono što čovjek je najviše približava. Ali na file, e, to su posebna djela koja, je, kojima čovjek postiže Allahu ljubav. Kaže, onda kaže, postajem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegove ruke kojima hvata, njegove noge kojima hodi. I znači Allah subhanahu wa ta'ala uz njega u svakom smislu, u svakom momentu i to je najbolji jeli, ovaj, razlog, odnosno izvor samopouzdanja. Zamislimo da, kako smo svjesni ovoga, da Allah stalno uz nas. Samo takvi ljudi imaju naj, najveći onaj, nivo samopouzdanja. I zato ćemo vidjeti da su vjernici općenito, da su uvijek, e, imaju više samopouzdanja nego ljudi koji, koji nemaju vjeri. Koji nemaju vjeri. Općenito u životu i hrabriji su, odvažniji i mnoge stvari stvaraju koje, koje vi drugi nikada ne bi stvarali. I zato poslanik Ali Isra'at Veseram kada je usadio ashaabe ovu akidu, ovo vjerovanje i ovo samopouzdanje kroz ove primjere, napravi od njih generaciju koji se nič, koja se ničega nije bojala, beduini koji su došli iz pustinje, slomili su dva carstva, velika dva carstva to vrijeme, da kažemo, oslobodili su ljude, oslobodili su narode, iz te tiranije ovaj, i od tih diktatora, Perziju i Bizantiju. To je bilo nezamislivo. Bilo je nezamislivo. Dok su, ona, kada je bila bitka na Hendeku, ashabi okruženi u Medini, poslanik Ali Islata, sam ne smiju da pogledaju, da, da odu, da izvrše nuždu negdje, jeli? A poslanik Ali Islata, sam nam udara onaj kamen, razbija kamen u Hendeku, kopa, jeli? Kaže, radujte se, kad vidim ovaj, dvorce, jeli, perzijske, vizantijske njihove jeli, krune i ono blago i, i obećao je tada, jeli, i onda su neke sahabi pomisli, <laughs> ona obećava, jeli, to mi ne smijemo makir nigdje. Međutim, to je, to je samo upuznanje poslanika, ali i sila Tvesanav, koje je bilo ovaj, utemeljeno na, na iskrenom, iskrenom vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala, a to je prenio na sahabe. I kad je, kad je odgojio tako kao generaciju, onda su uspjeli ono što su uspjeli, a bez vjere je, iskrene vjere i tog samopoznanja koje su imala, koje je utemeljeno bilo na toj vjeri imanu, oni ovaj ne, ne bi uspjeli sigurno, bez obzira ovaj, kakve imali druge materialne mogućnosti. Kad je zato ovaj, eh, ovaj moment u životu, odnosno u vjeri, eh, čini čovjeka odvažnim i hrabrim i ne osvrće se, ne osvrće se na ono što bi ljudi mogli da mu naprave, da mu naprave spletku, nego on uradi sve što u njegovim mogućnostima i onda kaže bismillah tevekel tu Allah. Uz Allahovu, jel, uz Allahovu ime, uz Allahovu pomoć oslanjam se na njega i od njega tražim i čekam, očekujem uspjeh i pomoć. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari iskreno vjerovanje, da nas pouči vjeri, da nam podari istinski oslanac na Allaha i da nas učini od onih e, koji su e, svoje srca ispunili samopouznanje. Amin. آمين رب العالمين قول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Da vas Allah šanu ono nagradi na strpljivosti, na pažljivom slušanju. Kažem, ova tema, ovaj, moglo se još dosta svašta kazati, ali eto, pokušali smo na najvažnije.